Добро вечер. Здраво. Саботен благослов. Би сакала да споделам нешто со вас вечерва, што е многу значајно за нас како христијани, а тоа е како да живееме победоносен живот во Христа. Повеќето од нас кои веруваат во Бога, знаеме дека молитвата е клучот која отвара вратата за победоносен живот во Христа. Дури и оние кои не се сметаат себе се за христијани, веруваат во мокта на молитвата. И се молат, специјално во, во времења кога се во а, кога имаат неволи, трауми или маки. И покрај врстата верба во молитвата, сите ние сме се соочиле со ситуации кога нашите молитви не биле одговорени и а, сме имале чувство на поразаност и избунетост. Некои луѓе недостигот на одговор на своите молитви го гледаат од позитивен аспект и велат дека Бог одговара на сите наши молитви. Некогаш, велат тие, неговиот одговор е да, и го добиваме она за која сме се молеле. Некогаш Божиот одговор е не, бидејќи тој знае подобро од нас, што е најдобро за нас. Тој е нашиот небесен татко. А во други случаеви, Божиот одговор е чекај, бидејќи не е вистинското време за да се исполни нашата молитва. Иако ова објаснување за нашите неодговорени молитви понекогаш е точно, но многу почесто, многу често е површно, бидејќи многу луѓе често се молат и со молитви кои се во согласно со Божјата воља, со Божјото срце и времето е. И сепак не, не, не добиваат одговор од Бога. Многу често, како резултат на овие неодговорени молитви, фамилии се разорднуваат, брачни, роднински и пријателски врски се раскинуваат бизнеси пропагаат и дури и предвремени умирања се случуваат. Катастрофални последици се случуваат, а одговор од небото нема. Значи, што е проблемот или уште подобро, што е солуцијата? Зошто небото некојаш молчи? Иако се молиме со најголема сериозност и најдлабока искреност на нашето срце. Одговорот се наоѓа во местото каде што молитвата се случува. Молитвата е духовна активност, која се случува во духовната димензија. Молитвата не е само молење на Бога за нешто, петиција до Бога. Туку кога се молиме, ние стапнуваме во спиритуалната димензија и ја потикнуваме духовната борба. Ние го потикнуваме Бога да одговори на нашата молитва но исто така и ги потикнуваме силите на темнината, кои не сакаат да добиеме одговор на нашата молитва. Ова го гледаме во книгата на Данијел, каде Данијел се молеше и посредуваше, прашувајќи го Бога за, за разбирање на Светото Писмо. Сотоната не сакаше да ова знање му биде пренесено на Данијел и затоа ги ангажираше своите зли ангели да го, спре, да го спречат одговорот на молитвата на Данијел. После 21 ден на молитва и пост, Данијел конечно доби одговор на својата молитва, а воедно и причината зошто после толку долго време требаше да чека на одговорот. Во Данијел 10 глава од 12 до 14 стих читаме. Но тој ми рече, Не плаши се Данијел. Од првиот ден, кога го управи срцето свое, да, да постигнеш разбирање, да примеш разбирање и да се смириш пред твојот Бог. Зборовите твои беа примени и јас сакав да дојдам според зборовите твои. Но принцот на Персиското царство, символично го представува сатоната, стоеше против мене 21 ден. Тогаш Михаел, еден од главните принцови, дојде да ми помогна, зашто бев оставен сам со персиските цареви. А сега дојдов да ти соопштам што ќе се случи со твојот народ во последните времења, зашто времето се однесува, зашто видението се однесува кон далечни дни. Оваа молитва на Данијел не само што го потигна Бога, и го разбранува небото, но исто така го потикне и сотоната и ги развежи силите на темнината. Затоа Даниел требаше да чека 21 ден на, како одговор на својата молитва. Кога ние се молиме, влегуваме во духовна борба, бидејќи со нашата молитва ги раздвижуваме небесните сили кои се борат да Божјата волја биде исполната во нашиот живот но современо ги ангажираме и потекнуваме и силите на темнината, кои се спротеставуваат и не сакаат да Божјата волја биде исполната за нас. Во колку сакаме одговор на нашите неодговорени молитви, ние мораме да правилно оцениме каде молитвата, да сместиме молитвата. Многу верници мислат дека дека молитвата дека духовната борба која е потикната од молитвата се, се одвива на духовно бојно поле. Но од Библијата гледаме, а исто така и од нашето практично христијан, христијанско искуство, гледаме дека дека молитвата е духовна активност која се одвива во небесните судови. Небесните судови се места каде се извршуваат легалните постапки на небото. Случајавите се донесуваат пред судијата, која нашиот небесен татко. Сведоците сведочат и пресуди се донесуваат. Ние согледуваме како работат небесните судови и, и, и, и како се донесуваат пресуди во, во Библијата и во Стариот и во Новиот Завет. Еден таков стих е во Данијел 7 глава, во 9 и 10 стих. Гледав како престолите беа поставени и праведниот седна. Облеката му беше бела како снег, влакната на косата како чиста волна, а неговиот престол како огнени пламења и колцата како жарен оган. Огнена река течеше, извираше пред него, илјади по илјади му служаа, илјади по илјади стоја пред него. Судот седна и книжните светоци се отворија. Ова детален опис на небесниот суд во Данијел 7 глава. Во небесните судови се донесуваат, се принесуваат петиции, обвиненија, се презентираат докази и аргументи – исто како што се преземаат и презентираат и во земските судници. Легалните системи на нашето обштество кои нас не се познати, не се појавија случајно. Тие не се измислени од луѓето. Концептите за правда, закон, судови и легални пресуди постојаа првобитно на небото и нашето обштество низ милениумите ги копираше и се учеше од нив. Нашите модерни легални системи се моделирани спрема небесните судови. Од Светото писмо гледаме дека најважното место за посредничка молитва е Небесниот суд. Небесниот суд е местото каде што треба да добиеме пресуди во наша полза, пред да добиеме одговор на нашите молитви. Но проблемот е во тоа што повеќето христијани веруваат дека кога се молат, се на духовно бојно поле. Тие избрзуваат при молење при својата молитва и стапуваат во конфликт со демонските сили, без предходно да обезбедат легална пресуда во своја корист од небото. Тоа е критична грешка, која ние верниците ја правиме и поради, поради која доживуваме пораз, хаос напад од силите на сатоната, па дури и деструкција во нашите животи. Ние избрзуваме во местото на молитвата, само за да видиме дека нештата станале полоши, наместо подобри. Тоа е затоа што ги придвижуваме работите на духовното бојно поле, пред да бидеме оправдани пред Небесниот суд. Некои луѓе сметаат дека вложената ситуација е знак дека нешто се менува и движи. Да, се придвижува и менува, но не во правата дирекција. Се тоа се случува, бидејќи не сме добиле легална пресуда од Бога во Небесниот суд и како резултат претрпуваме жртви наместо победи. Победа во нашиот молитвен живот ќе доживееме кога ќе преместиме молитвата од духовното бојно поле во небесниот суд. Во Откровението 19 глава 11 стих читаме Како нашиот спасител Јашуа, Хамашија, па Исус Христос му престапува на ова. И го видов небото отворено, и ете конј бел. Оној што јаваше на него се вика верен и вистинит, и тој праведно суди и војува. Во овој библиски стих гледаме дека и нашиот спасител Јашуа, кој е верен и вистинит, суди праведно и војува. Дали го забележувате редоследот? Ова е многу важно. Исус прво суди, па потоа војува. Во Библијата има многу стихови кои ја споредуваат молитвата со, со со, со, со судница, со судска активност. Тоа значи дека се донесуваат одлуки и пресуди. И тие кои одлуки, пресуди и молби се донесени во врска со некои ситуации во судска атмосфера, во судница. Како, како резултат на оваа судска активност, што тече од небеската судница, доаѓа до спиритуална борба. Ние мораме да, науч, да се научиме да се молиме врз базе на судењата, одлуките и пресудите кои се донесени од Небесниот суд. Да се спуштиме во духовна борба без пресуда или судење во Небесниот суд, значи да се доживее сигурен пораз, па дури и сотански напад – Ние мораме да научиме како да ги добиеме овие легални пресуди од небото, кои не возможуваат да добиеме одговор на нашите молитви и да го оствариме Божиот план за себе. Нашиот пример во се, Спасителот Јашуа Хамашија, зборуваше за молитвата од аспект на судница. Во Библијата гледаме многу споредби на нашиот молитвен живот со спиритуална борба која се одвива на духовното бојно поле. Но Исусовото учење во врска со молитвата во Матеја 6 глава и Лука 11 глава гледаме дека Исус никогаш не ја смести молитвата на духовното бојно поле. Тој велеше дека Бог е наш небесен татко и не поучуваше да му пристапуваме во нашите молитви како на татко и како на наш најблизок пријател. Исус му се обракаше на Бога во својата молитва со Аба, татко или татенце. Сепак, кога беше запрашан како да се молиме, Исус никогаш не рече дека кога се молиме, ние сме на духовно бојно поле. Напротив, тоа смести молитвата во судница. Така гледаме во Лука 18 глава, од првиот до осмиот стих. Исус ни раскажува за една вдовица која бара правда во судот. Тогаш ни кажа парабола за тоа, дека секогаш треба да се молат, да не паѓаат со духот. И рече, во еден град имаше судија, кој од Бога не се плашеше, нито од луѓето се срамуваше. Во истиот град живееше една вдовица и доаѓаше кај него велики. Заштити ме од мојот противник. Но тој за долго време не кеше. Најпосле си рече во себе, иако од Бога не се плашам, и од луѓето не се срамувам, но бидејќи оваа вдовица не ми дава мир, ќе ја заштитам, за да не доаѓа веќе и да не ми додава. И рече Господ, чујте што земјава, што зборува од судија, Та Бог ли нема да, го заштити, да ги заштити своите избраници, што викаат кон него дени и ноке, макар и да забави, ви велам, ке ги заштити набргу но синот човечки, кога ќе дојде, ќе најде ли вера на земјата? Исус објавил, јасно е од овие стихови, дека кога се молиме, ние влегуваме во судница. Во колку оваа вдовица добила одговор и поволна пресуда од еден непреведен судија, како резултат на незината упорна молба во земската судница колку повеќе ние ќе добиеме одговор на нашите молитви од праведниот судија на сите, нашиот небесен татко. Исус ја раскажа оваа приказка за да не обхрабри, да не се откажуваме и да бидеме истрени во молитвата. Но со оваа парабола Исус ни соопшти Може би една уште поважна полука, а тоа е дека успехот на молитвата за е, дека успехот на молитвата зависи е, од тоа каде се одвива, дека молитвата е, е активност која се одвива во судница. Кога вдовицата бараше правда, таа отиде во судница, а не на бојното поле. Та разбра дека не мораше да маршира на бојното поле и да му вика на својот противник. Неа само и требаше легална пресуда од судот. Сушноста никогаш и не му се обрати на својот противник, ниту па зборуваше со него. Таа зборуваше само со судијата. Кога вдовицата продолжи со своите молитви пред несправедливиот судија, тој конечно попушти и заде праведна пресуда. Таа знаеше дека ако судијата донесе легална пресуда во незина полза, дека мокта на незиниот противник ќе биде срушена и дека ќе го добие случајот. Незиниот противник ќе мора да ја почитува одлуката на судот. Истото се однесува и во нашиот и за нас во нашиот молитвен живот. Секој противник во нашите животи било на во спиритуалниот или физичкиот свет, што се спротистава на Божиот план за нас, мора да се покори на просудата на Небесниот суд. Нема потреба викаме да врискаме или да го проколнуваме нашот непријател. Се што ни е потребно е легална пресуда од Небесниот суд и борбата завршена победата е извојувана. Ние тогаш можеме да ја примениме во сила пресудата која била донесена. Откако легалноста е воспоставена, ние сега можеме да ги објавиме декретите и да се повикаме на Божите ветувања за нас. Во Библијата, не целата Библија, како во Стариот и во Новиот Савет, гледаме дека Бог Нашиот небесен татко е судија во овие небесни судови. Така во псалмот, во деветиот псалм, во четвртиот и осмиот стих читаме Бидејќи донесе пресуда за мене и ме одбрани, седна на престолот свој судија праведен. Тој ќе и суди на вселената по правда, на луѓето ќе им суди и ќе му биде Господ прибежиште на сиромавиот, помошник во прво време на неволја гледаме од овие стихови дека Господ, дека Бог е судија, истовр... праведен, но истовремено и малосрден. Но во небесните судови исто така имаме и обвинител, а тоа е сотоната. Во Откровение 12 глава, 10-11 стих, читаме дека сотоната не обвинува дење и ноќе пред Бога и чув силен глас на небото како зборува. Сега дојде спасението и силата и царството на нашиот Бог и власта на неговиот помазаник, зашто е отфрлен обвинителот на нашите браке, кој ги обвинуваше Бога дење и ноке. Од овие стихови гледаме дека сотоната е пред Божиот престол, презентира ки докази против нас – и обвинувајќи не пред Небесниот суд дење и ноке. Но не треба да се плашиме, бидејќи во небесните судови имаме и бранител. Тој е нашиот спасител, Исус Христос. Низ Библијата го гледаме Исуса опишан не само како спасител, туку како и наш легален адвокат и бранител. Во Прва Јованова, втората глава, првиот стих читаме. Дечиња мои, Ова ви го пишувам за да не сгрешите. Иако некој сгреши, имаме застапник при таткото, Исуса Христа, праведниот. Во Захарија третата глава, првиот стих, читаме дека сотоната е представен како, како наш обвинител, кој не обвинува пред небесниот суд. Потоа ми го покажа Исусов првосвештеникот, кој стоеше пред господовиот ангел и сотоната исто така му стоеше од десно, за да го обвинува. Јасно е од овој стих дека сотоната и неговата компанија на лоши ангели имаат пристап во небесните судови, кај што можат да не обвинуваат и да не измачуваат. Зарем не е логично да очекуваме да Бог не дозволи нас пристап во истиот суд? Некои луѓе сметаат дека небесниот свет, небесниот суд е во духовната димензија и во која имаат само пристип душ, дух, духовни суштества. Но во Библијата читаме дека ние луѓето не сме само физички, туку и духовни суштества, креирани спрема обликот Божи, а Бог е дух. Во првата книга на Мојсей, во првата глава, 27 тих, читаме И го создаде Бог човека според ликот свој. Според ликот Божи го создаде, машко и женско ги создаде. Тоека во Јован 4 глава, 24 4 стих, читаме Бог е дух и оние што му се поклонуваат, треба да се поклонуваат со дух и вистина. Првото послание на апостолот Павле до Солуњаните во петата, во петата глава 23 стих читаме И целиот ваш дух и душата и телото да се запазат без грев, без порок при доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Овие библиски стихови ни докажуваат дека ние луѓето не сме само тело, туку и дух. И во духот, преку молитвата, имаме пристав во небесните судови. За ова повторно ќе побараме доказ во Библијата. Во Лука 22 глава, од 31 до 32 стих, читаме дека нашиот пример, Јашуа Хамашија, Исус Христос, застанал пред небесниот суд во одбрана на Петар. И рече Господ, Симона, Симона, Ево сотоната бара да ве просее како пченица. Но јас се молев, за да не се намали твојата вера, а ти кога ќе се обратиш, зацврсти ги твоите браќа. Од овие библиски стихови гледаме дека сотоната бараше да Петар биде ставен пред небесниот суд. Зборот побаран е преведен од грчки и значи во оригиналот побара судење – Сотоната беше собрал докази против Петар и бараше да му се суди на Петар. Тој искаше да го дисквалификува Петар легално пред Небесниот суд и да спречи Божјата агенда која требаше да се оствари преку Петар. Сигурно многумина мислат дека Петар беше одбран пред Небесниот суд, бидејќи Исус се молеше за него. Но треба да се свати нешто што е многу важно, а тоа е дека ова се случи, ова молитва на Исус се случи пред Исус да биде распнат на крст, да умре, пред да биде закопан и пред да, да воскресне и да се вознесе на небото. Со други зборови, ова се случи пред да Исус ја извојува својата победа над силите на злото, ја заземе својата позиција во небесните судови. Тоа што Исус го направи за Петар, го направи како смртен човек. Кога Исус се молеше за Петар, тој не се молеше за, за него како Бог, туку како смртен човек. Во Филипијаните втората глава од 5 до 11 стих ни покажува дека Исус живееше на земјата како смртен човек бидејќи вие треба да ги имате истите мисли што ги има Исус Христос, кој иако имаше обличе Божје, сепак не се држеше многу до тоа што е еднаков со Бога, но сам себе се понизи, откако зеде обличе на слуга и се изедначи со луѓето, и по вид се покажа како човек. Сам себе се смири откако стана послушен дури до самата смрт, и тоа смрт на крст. Па зато и Бог високо го издигна и му даде име, што е над секое име. Та да во името на Исуса да ги приколни колената на се, на се што е небесно, земно и подземно. И секој јазик да исповеда дека Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отецот. Во Светото писмо пишува дека Исус ја остави својата божествена мок и функционираше на земјата потполно како човечко суштество. Поради неговата послушност на таткото во ова, тој доби име по големо од сите имења. Во колку Исус ја употребеше својата божествена мог, дојка живееше на земјата, макар и само еднаш, тој ке го изгубеше правото да биде наш спасител. Ова е причината што, со, што сотоната го искушуваше Исуса во пустината. Тоа го гледаме во Матеја 4 глава 3 стих. Тој рече, ако си син Божи, претвори ги овие камења во леп. Сотоната знаеше дека ако Исус тогаш ги искористи своите божествени сили и ги претвореше камењата во леп, тоа секе пропаднаше, а Исус тоа можеше да го направи. но тогаш ќе, ќе го изгубеше правото да, да не откупи од Бога. Како Исус живееше на земјата и го правеше се она за која е пишувано во Библијата, ако не ја користеше својата божествена мог. Тој живееше не само како Бог, тој живееше не како Бог на оваа планета, туку како човек, исполнат со Бога тој никогаш не направи ниедно од чудата запишане во Библијата, без да биде исполнет со Светиот Дух. Живееше точно на оној начин на кој ние треба да живееме, исполнети со Свети Дух, не како богови, туку како луѓе исполнети со Бога. Ова е многу важно во врска со молитвата на Исус за Петар. Исус не посредуваше во небесниот суд, ниту како првосвещеник, ниту како Бог. Неговата молитва за Петар беше молитва на човек, исполнет со Бога, под влијање на Светиот Дух. Со други зборови, тоа што Исус го направи за Петар, и ние можеме да го направиме. Поради молитвата на Исус, Петар не беше дисквалификуван, туку квалификуван за својата судбина во Бога. Исто така, како Исус што застана во, во небесниот суд, ја обезбеди судбината на Петар, така и ние можеме да застанеме пред небесниот суд и во духот, во молитва и да обезбедиме нашата судбина, како и судбината на нашите блиски и драги, и судбината на други кои се поврзани со нас. Ние мораме да научиме како да оперираме во духот во овие небески судови и да ги добиваме овие легални пресуди од небото, кои не возможуваат да живееме победоносен живот во Христа. Исто сака би сакала ова мата порака, а што Бог ми ја даде за вас. Но исто така би сакала да го споделам моето искуство, ако има време. Родена сум во атистичко семејство, тука во Македонија, во Скопје, во комунистичко обштество и во средина каде што не се веруваше дека Бог постои и се веруваше дека е суеверие да се верува во Него. Но дедо ми беше свештеник, исто така и баба ми веруваше во Бога и уште кога бев многу мала, тие ми раскажуваа приказки за Исус – се неговиот живот, како одеше на секаде, правеше добро, лечеше, ги подигаше луѓето од кал, ги храбраше. И така се заљуби во неговиот карактер, во неговата личност, неговата добрина, несебишност и пожртвуваност. И бев само шест години кога го дадов своето срце на Исус. Тоа беше прва љубов, но длабока. Иако средината животот често ме однесуваа одлекува од оваа прва љубов. Секогаш повторно се враќав и повторно се со поголема увереност дека нема ништо повредно во мојот живот од неа. Кога бев тинеджер, како и многу тинеджери, таа љубов оладна и верата во Бога бледееше. Бев околу 20 години кога имав една голема криза во животот во која никој од моите близки не можеше да ми помогне. Тогаш се сетив на Исус и својата прва љубов. Се молев и плачав. Боже, помогни ми. Ми беше тешко што ја изгубив ова нешто најскапоцено нешто. Ова, ова прва љубов, нешто најдраго во мојот живот, поради безвредни, површни, безначајни нешта Токму во тој период од мојот живот, Господ ми ја посочи оваа црква. Еден ден така чекорев сама и бев тажна и се молев. Бидејќи долго тешко, бидејќи долго пешачев, бев уморна и седнав еден камен да се одморам. Тој, тој камен беше пред мрзалната сала. Во близина беше еден човек и ме праша што ми е. Немам обичај да зборувам со непознати луѓе, но толку бев очена и плачев и заборавев на тоа правило. Му реков дека, бирам, дека барам помош од Бога и го прашав дали знае за некоја црква каде го познаваат Бога. Тој човек што денеска мислам дека може би беше ангел, ми рече дека има многу такви цркви и ми посочи во повеќе праси но има една рече каде што пеат и го слават Бога со, со песна. Од секој сум сакала музика и песна и одлучив да одам во правецот што ми го кажа. Така дојдов до оваа црква, точно оваа црква каде што вие седите. Влегов и на зидот пишуваше библиски стих од Матеја 11 глава, 28 стих. Дојдете кај мене сите кои сте изморени, натоварени. Јас ке ви дадам одмор, ке ви успокојам. Кога го прочитав, се осетив дека повторно ја најзов својата прва љубов. Еден огромен терет ми падна од срцето. Верниците ме прашува кој ме пратил во оваа црква и дали знам некого во оваа црква. Се чудеа кога им реков дека не познам никого и дека Бог ме прати. Тие многу ми помогнаа да уште повеќе го запоснам и засакам Исус низ проучувањата на Библијата. И ете така решив преку крстевање да свечено му го предадам животот на Исус и никогаш повеќе да не се одвоам од својата прва љубов. Животот и понатаму имаше тешкоти, но сега в кому да ги кажам своите неволи и каде да го носам својот товар. Исус секогаш ми беше близок. Покасно се омажив и мојот е, сопруг ја подржа мојата вера во Исуса. Поради некои ситуации во нашиот фамилиарни живот, ние решивме да се проселиме во Америка. Прво отиде мојот сопруг, а потоа планот беше да јас набор го следам но работите не се одвиваат секогаш според планот. Година дена помина и јас сам молев да добијам виза. Повеќе пати водев, одев и во амбасадата и ми рекоа дека не можам да добијам виза. Мојот сопруг исто така од своја страна се правеше да добијам виза, но без успех. Еден ден, после година дена на неуспешни обиди, една сестра од нашата црква која вие многу добра знаете, тоа е Мелита, ми предложи, тој да ми предложи еднаш неделно да се молиме и постиме, за јас да добијам одговор на мојата молитва, да добијам виза. Интересно е дека не помина ни недела дена, како добивме одговор на нашата молитва, иако предходно една година цела ништо не се случи. Еден пријател на мојот сопруг, колега кој работеше во металскиот завод Тито, отишол на на сајм во Германија и тамо се сретнал со некој човек што живе во Корвалиска, што ние сега живееме, и купил програми од него и, и, и му рекол, имав мене инженер кој работеше на ова и имаше уште подобри програми правеше од овие. И тој му рекол би сакал да го запознам. Тој рекол дека колегата рекол дека Митко е во, во Америка сега. И е, овој човек на самот му дал визит карта на колегата и колегата кога дојде дома одма ми даде мене број и јас веднаш се јавив. Тоа немаше ни недела, може би најмногу недела дена од кога јас имали да се се се молевме. И потоа подоцна ни се предружи Јанета и, а, и сузе, со нивните сопрузи и така се повеќе и повеќе луѓе се придружуваа на ова молитвена група и како се појавуваа пречки со молитвата тие се отргнуваа некако како волчовно беше. И за 6 месеци јас и мојот најстар син Георги успеавме да отидеме таму и да семејството да се состави. Исто така сакам да нагласам дека една од причините за кои ние сакавме да одиме во Америка беше што ние верувавме дека Америка е ветена земја. Сакавме да имаме повеќе деца, ние имаме 4, 4 деца и сакавме да ги воспитуваме во библиски дух, да го познаваат Бога, да ме веруваат, да го сакаат Бога. Но, кога дојдовме во Америка, бевме изненадени, видовме дека Америка сушност не е христијанска земја, туку е само земја во која живеат многу христијани. Но овие христијани немаат влијание врз политичкиот, културниот или едукативниот систем во, во, во земјата. Во школите децата ги поучуваат дека не постои Бог. Се подсмеваат на христијанската вера, промовираат отугеност од родителите и децата, така да родителите немаат влијание да ги поучуваат на, децата на добро. Затоа јас и мојот сопруг одлучивме да ги поучуваме нашите деца дома. Тоа го правевме до осмото деление со, со машките, а со девојчината скоро до, до факултет. Се сетивме дека и нашиот спасител Исус Христос беше поучуван дома. Затоа што во Библијата пишува дека а, кога дошле, дека се чуделе како тој го познава писмото, а не бил не одол во школа, бидејќи во Израел тогаш постоеле пророчки школи и сестра Вајт вели во, во незината пророчка реч дека дека дошле рабините и барале Исус како многу надарено дете да Јосиф и Марија го запишат во тие пророчки школи, но тие одбеле рекле дека ние ќе си го почуваме дома. И таа вели дека дека одењето во тие пророчки школи би го невозможило Исус за неговата мисија. А, така во, во Америка, токму преди овен недостиг на, на едукација за Бога, постои движење во школите, постои движење кој се вика homeschooling и е многу развиено. Така и јас сосама сама, без помош од родители, роднини или пријатели, ги растав моите четири деца – ги поучував, ги воспитував. Најмногу за Бога, тоа ми беше основна цел. И беше тешко во туѓа земја, во, меѓу туг народ, кој се научив да го сакам. Но јас секогаш имав кому да одам со своите товари. Исус секогаш беше тука. Секогаш цврсто се држав и се уште се држам до мојата прва љубов карпата на нашето спасение, нашиот спасител Исус Христос. Затоа сакам да ве охрабрам со еден библиски стих и вие да се вратите воколку сте се одалечиле од својата прва љубов, а воколку не сте го дале срцата на Христа, да го направите тоа, да му го продадете. Стихот се наоѓа во Матеј 11 глава 28 стих. Царството небеско прилега на трговец, кој бара убави бисери. Па штом го најде тоа едно зрно скапоцано, најскапоцано бисер, отиде и продаде се што имаше и го купи. Исус е овој скапоцан бисер, кој вреди, за кој вреди да дадеме се, се што е невредно, се што е површно во нашиот живот и да му предадеме нашето срце. Амен.